Malpli da BON VOLE Dum la lastai iaroi, multai suspectoi falas sur la troan englutadon de sukero fare de plei multai homoi. TUTTE nova revisio de prescau ciui esploroi pri la influoi de sukero ie la homa sano, publici gita antau nelonge en la reteio medscape.com indicas diversan cialoin por malpliigo de la consumado de tiu carbon hidrato. Esploristoi en Cinuio cae Usono, interesa cun laboro, cunigis pli ol hoc mil sciencen studoin cae relatigis la datumoin al pli ol hoc clinicae eventoi. Tio signifas iar decoin da esploroi pritiu temo. Oni consideris plurain malsanoin, diabeton, arterian hipertension, cor infarcton, troan colesterolon en la sango, canceron, depression. Oni celis calculi la influon de aldonitai sucheroi, nome saccharoson, mielon, au dolcian siropon. Natura e sucero e troveble in fructo e cae vegetajoi ne estas consideratae ciel aldonae sucero. En usono faculoi recomendas che ne pli o dec procentoi el la ciutagai englutitai calorioi trovidiu en aldonitai sucero. En dieto de du mil calorioi, exemple, tio signifas ne pli ol dec du teo culeroen da sucero. En la practico, oni pensu che uno scatolo da colao trincajo, 350 ml, en havas naus culeroen, lao informo de la fabricanto Coca-Cola. La studo montris che homoi trincantai multe da sucer havai trincajoi inclinas ancao al englutado de plida da graso, sacaridoi cae natrio, cae mal pli fructoi, fibroi, lactajoi cae integrai nutrajoi. Ili crome tendensas al pli da drincado, tabac fumado, cae mal pli da corpai activezoi. Tio tuta viv certe influas la aperon de tiom da san problemoi. Fakte la mondo trapassas veran silentan pandemion de obesezzo nome problemon de publica sano. Non tempe pli ol unu miliardo da homoi estas trograsai. Baldau ili estos unu quinono el la virinoi cae unu sep ono el la viroi. La negativa i estas usonanoi, dua Cinoi. chinoi. Brasilanoi occupas la quaran locon. Ni ne forgesu anca la infanoin mese de tiu pandemio. Compreneble, obesetso causas malsanoin cae flegado de malsanuloi consumas grandan parton de la ricciagioi de landoi. Gi Gido, crome, causas considerindam damagion au la economio. Por scii, ciu homo estas obesa, oni dividu liam peson, kilogramme, je la quadrato de lia staturo, metre. Ce obesuloi, resultas ciferoi super tridec. Inter dudec quvincai tridec, oni consideras che tiu homo estas tropeza, sed ankoraŭ ne obesa